besta komitea desagertia, animazio komitea entxeatzen da beste inguruan taldeak eta jendeak biltzen, Eta gogo eta fase horretan, elkarte batzuek pentsatzen dute elkarten eguna atxikitzea beharrezkoa dela. Garaziko gaztetxeko maian airigoia. Egia da, laguretzat, eh, aliri, eh, gaztetxeko kide gisa, baina baita ere eh, garaztar gisa. maiten dugu, dela, egun biziki edera, aski familiala, eta aski errikoia ere azkena elkartzen dituenak emengo eta garaztar jendeak. Hala, eta egia egun orta mazirela initz gauza, kontzertu, kontzertuak ere antolatuak ziren, eta pixka bat paradazen ere elkarte guezikin uh, elkartzea. Elkarten egunari buruz, alako eskas bat senditzen du Alfonso Idierta Ousapezak. Je voudrais que tant qu'à ce soit une journée des il y ait vraiment, vraiment des associations qui répondent. à ce moment-là, c'est antolatzeko egitura garamoldatzen ari baitira, hori integratzia egitura berrian, ez du baztertzen, Alfonsok. Si le comité qui se met en place la renforcer, le décide, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Prezeski, olako egun baten atxikitzeko eta berri zindartzeko sedearekin bildu baitira elkarteak, biltzare harrakastatsoa izan dela erraiten zaukun maia nahi rigoienek. Eta horrein, amairu elkartek beraz eh, izen betu dugu, amairu elkarte baikira preste antolatzeko eraz eh, Eh, egun hori, ikusiko dugu ze formatutan, baina uh, nahi ginoen ere pixka bat aipatu eh, animazio komite horrekin, uh, nahi ginoke uh, elkartu aipatzeko. Baina gira, ba, bara, konfiantzan dugu pixkat, bentsatzen dugu ba, ez dela... problemarik izanen, agian ados izanen direla, eta guk ala, gure uh, barekin sortzen den zerbait onartuko dutela.